Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.0 ràdio. El treball en redacció de Saba Folgador i el d'Arturo del, eh, de i el Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I a més, que teniu el Twitter oficial del programa, que avui arreplega la pregunta del WhatsApp, ja sabeu, 627 98 0336, 627 98 0336, nota de sol, nota d'àudio per enviar vos la resposta a la pregunta que vos fem en el dia d'avui, per a que pugueu expressar-vos quina solució hi ha a la crisi del València. Torna a repetir, 627 98 0336, amb total llibertat per a que pugueu opinar quina solució hi ha a la crisi del València Club de Futbol. Perquè se mire per on se mire, això és una crisi. I és una crisi des del moment en què sembla que l'equip ha entrat en una dinàmica tal de derrotes que ja no passa res. Eh, se perd un partit i no passa res, se perd dos i no passa res. Estàs tres setmanes sense guanyar i no passa res. Empates contra el Barça i eres un fenomen. Empates contra el Madrid i eres molt gran. Li guanyes 4-0 al Granada i eres la bomba. Però la realitat és que en la Lliga el que te dona de menjar en el dia a dia, la marxa és paupèrrima. La marxa és vergonyosa. La marxa és lamentable. El València està fent el ridícul en la Lliga. En lletres majúscules. Li dolga a qui li dolga. Amb una dolenta planificació? Sí. Amb una dolenta preparació física? Sí. Amb eh, una propietat que està demostrant que no sap per on va en el món del futbol? Sí. Sí amb uns futbolistes que no estan donant la talla i que no són mereixedors a dia d'avui de representar la València Club de Futbol. Sí, tot això ho barreges <coughs> i dona com a resultant que el València ha fet la pitjor primera volta dels últims 18 anys i una de les tres pitjors des de l'any del descens. Miren, aquella primera volta o aquella dolenta primera volta, com dèiem, de la 97-98, des de fa 18 anys, acabar la primera volta del València, aquell València que arrencava en Valdano, recorden, Marcelinho Carioca, Saib, eh, Romario, etc etc etc. Arrencava aquell València i m'emprengué al final de la primera volta que era 13 en la Lliga amb 21 punts. Havia guanyat un partit més des que ha guanyat ara ara n'han guanyat 5 en aquell moment va guanyar-ne 6 aquell València que va fer una segona volta estratosfèrica i quan dic estratosfèrica <coughs> dic una segona volta on guanyar 0-3 en Sant Mamés 3-4 en el Camp Nou i una 2 en el Bernabéu aquell València acabà nové la Lliga 55 punts vull dir no és ja tan sols que el València estiga a 16 punts de la Champions i a 7 de l'Europa League. És que fent una segona volta d'escàndol i malauradament a hores d'ara no té pinta, el València es quedaria molt lluny d'Europa. Jo sempre he mantès que Peter Lim venia així per a fer negoci. Peter Lim no era del València des de xicotet. <coughs> I Peter Lim i Meriton han d'entendre que la millor manera de fer negoci en el futbol és que la piloteta entre el major número de voltes possible. I un club sense direcció esportiva i sense entramat és impossible que triomfe. Màxim quan li encomanes la salvació d'una plantilla, perquè no és el mateix encomanar la planificació i l'arranque d'una plantilla a fer-ho amb la temporada ja és començada. Quan li encomanen la salvació de la plantilla a un entrenador que no ha entrenat mai, te passen les coses que t'estan passant. Que Gary Neville és un tio fantàstic, eh, al qual dona goig sentir-lo parlar, que li posa tota la intenció del món, però que no podem obviar una realitat. És un novato en la plaça. I els novatos cometen novataes. Perquè vostè, amic oient que m'està sentint, no sé de lo que treballa, jo sí li puc dir que el primer dia que Manolo Montalt se sentà davant d'un micro no tenia els recursos que ara, que amb 45 tacos estic arrencant este programa. En tots els oficis la veterania compta i en el d'entrenador no anava a ser una excepció. 11 i 36. Anem a mm, recapitular tot el que ha corregut en el dia d'avui, com sempre fem en les 5 fotos. Xerrada després del desastre, Gary Neville s'ha tancat amb els seus jugadors 40 minuts en el vestidor per a repassar el vídeo de les errades de la derrota a Sant Sebastià. Des de fa 18 anys, el València no fa una primera volta tan dolenta des de la temporada 97-98. A la fi de la primera volta era 13 21 punts i acabar la Lliga 9 amb 55. Enzo fora de 4 a 6 setmanes amb afectació del lligament del genoll esquerre. André sembla que arribarà per estar contra el Rayo i Gallei i Bacali podrien estar per a la Copa. Descansa amb un somriure. El llevant tornarà de mals entrenaments amb el bon ambient de la victòria davant del Rayo per a preparar el compromís de dissabte a Balaidos contra el Celta. El número 27 espera en Alemanya, on València Bàsquet jugarà divendres el pròxim partit d'Eurocup contra l'Oldenburg amb la idea de continuar invicte i prolongar la ratxa fins als 27 encontres. Les 11 de la nit i 37 minuts. Vos recorden la pregunta en el WhatsApp quina solució n'hi ha a la crisi del València 627 98 03 36 nota d'àudio i les eh, emetem ara i també a les 12 i mitja però com sempre diguem el primer contingut els dilluns és la vostra veu i a tornada de pausa anem a sentir en el WhatsApp la pregunta quina solució hi ha a la crisi del València fem una pausa i tornem de seguida fins a la una de la matinada així a Esports 97 nit en la 97 Musa Ràdio ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Ja sabeu, el dilluns és el dia de l'oient en la 97.7 ràdio, en esports 97 nit, en eh, una pràctica que ja venim fent des de fa mesos, on tenim un número de WhatsApp, el 6298-0336 on fem una pregunta perquè volem sempre que els dilluns el primer contingut siga la vostra opinió des de la vostra veu. Tenim un WhatsApp nosaltres, però és per a vosaltres, per a que pugueu eh, opinar i en eh, la pregunta quina solució hi ha a la crisi de, del valencià heu opinat de esta manera. Bona nit, sóc Xiner i toca des de València. Esta nit vos escoltaré des del taxi que tenim que fer unes horetes per a poder pagar-li a Montoro a final de mes el resumen de l'IVA. Jo, evidentment, l'he perdut i tot això a conseqüència d'haver-lo començat a casa per la teula. Deixant a banda el tema de la venda, jo estic convençut de que ens van prendre pèl. La prova és que l'oferta inicial, en el moment que els altres es retiren, va quedar reduïda a, a més de la meitat. I el primer que fa este home és carregar-se a l'entrenador i ficar a un amic. I després de fer l'estat tècnic, per a ficar a un intermediari també amic, per a fer de director esportiu. I ojo, que a mi no se n'ha anat, eh? Jo estic convençut de que està amagat darrere de la porta de la cuina esperant a que l'amo el necessite per algú. I ojo, com l'IM no veig a si negoci i pega a fugir, el València desapareix. Perquè de futbol no entendrà, però de negoci sí. I tota la inversió la recuperava, però segur que que la recuperaba el dinero lo va y ...y los palmeros, ...es que varen, volviendo volviendo a Salvo y a Limenanda, que va a llenar a Mestalla a hacerle la ola. La solución pasa por firmar un director deportivo, por sacar del equipo a los jugadores que no den el nivel necesario que tiene que tener el Valencia, y a partir de ahí construir un modelo de juego, no eh, improvisar un partido, un sistema, otro partido otro y otro partido otro. Esa es la solución. Hola, buenas noches. Oh, mi nombre es Mateu, soy de, de de Bolet. Y nada, bueno, yo decir que esto de Valencia me recuerda cuando hace años, yo creo que como todos cuando empezamos una profesión, siempre tenemos a alguien que, que nos guía un poco, ¿no? Siempre recordamos. Y bueno, yo tuve hace, muchos años cuando empecé en el mundo de las ventas, tuve un jefe de ventas que me decía que un buen comercial tiene que tener tolerancia al no, tiene que saber admitir el no ¿eh? y seguir y seguir y seguir. Yo creo que este Valencia, si lo extrapolamos a ese ámbito, yo creo que este Valencia empieza a tener, a no tener tolerancia a la derrota. Empieza a hacerlo parte de su día a día. Empieza a perder la ilusión, las ganas, el levantarse y bueno, no hay nada peor que, que alguien que, entra en dinámica perdedora, que entra en dinámica mm, de acostumbrarse ¿eh? y bueno, yo creo que como no, no se cambia esta dinámica, mm, mal vamos a ir. Vicent Casany, de València. La solució per a mi és la refundació del València com a club. Preferís la nostra dignitat que no la pasta del milionari capritxós. Gràcies. Bona nit, em diuen Òscar Selfa i vos escolte des de Ouarla, en Algèria. He estat pensant molt la resposta a la vostra pregunta i la veritat és que no se m'ocorrís una solució. Lo que sí que sé veres és que la situació actual recorda massa la de l'any de Koeman i en aquella ocasió la solució va ser Boro en la recta final. Jo no dic que Gary Neville siga un mal entrenador, és més, per a mi la culpa és 100% dels jugadors. Però el València està en una situació límit en la que no se poden fer més provatures. I com que l'experiment ja està fet, ara hem d'aguantar per culpa de la ruïna planificació tant en la pretemporada com en Pegot que han fet ara provisional eh, després de tirar en una. Entonces la solució per a mi seria exigir, eh, exigir als jugadors que, que treguin la situació avant immediatament i ja està. Amunt. Hola, buenas noches. Soy Mario Beiber de El Valencia en estos momentos tiene varios problemas deportivos que solucionar, pero estos últimos partidos, observando un poco el equipo, el Valencia tiene muchos problemas para sacar el balón desde bajo jugado. Se está viendo claramente que cuando el contrario presiona mucho a la salida del balón del Valencia, vienen realmente todos los problemas y el equipo se va abajo, encaja goles, etcétera. Jugadores que están intentando sacar el balón debajo en defensa, pues no son muy hábiles para ello. Y el medio campo que hace la función de, ir a, recoger el balón y sacarlo, como son Javi Fuego o Parejo, pues tampoco están muy acertados en dichas tareas. Javi Fuego es un jugador defensivo, no tiene cualidades para sacar el balón con criterio y Parejo pues esta temporada pues está eh, bastante desafortunado en esa tarea además de que va trotando por el campo no hace una presión intensa luego en las estadísticas suele salir que es de los que más eh, corre de los que más kilómetros ha corrido pero al ritmo que él corre pues creo que todo el mundo lo podría hacer y solución pues la solución que le veo ahora mismo al equipo que necesita muchas soluciones, pero una que vendría bien a Valencia es reforzar esa salida de balón. Debe reforzarse en el mercado de invierno con un mediocampo que sepa sacar el balón jugado y que sea un poco versátil y también tenga cualidades defensivas. Esta es la opinión de por qué creo yo que no está funcionando el Valencia y podría ser uno de los motivos principales. Gracias. lo antes de tu última Opinions en el 627 en el nostre WhatsApp, perdó, 627 en el nostre WhatsApp, per a que avui arreplegui les vostres eh, opinions de la vostra pròpia veu per a saber quina solució té la crisi del València Club de Futbol. La que, no sé si és la solució, però ens han posat avui mans a l'obra, és la de tancar-se en el vestidor uns 40 minuts, una miqueta més és possible, per a repassar el vídeo d'ahir del partit a, a Noeta, sobretot en la segona passada. Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Un València que, com dèiem, en el dia d'avui ha tingut sessió de vídeo, sessió de cinema de la Cambra dels Horrors, en este cas, després de el lamentable segon temps d'ahir a Noeta. Sí, han tingut una hora pràcticament, Manolo, de, de reunió, futbolistes del del València, bueno, pues en companyia de, de Sherman Sineville i de la majoria del, dels membres del cos tècnic uh -huh. de la primera plantilla, i a partir d'ahir, Manolo, pues, eh, repassat el que va ocórrer a l'estadi de, de Anoeta, no? cara de pomes agres en, en Gary Neville, també en el seu germà Phil Neville, i molt seriosos pues, han repassat el que no va agradar-los, eh, que van ser diferents eh, aspectes del, del joc més dels que ahir va repassar en roda de premsa eh, el tècnic del, del València una volta va concloure aquest partit davant la Reial eh, Societat molt preocupat el tècnic Manolo per la pèrdua de, de pilotes que ahir va haver en l'estadi de, de Anoeta el València va perdre molts balons ahir en, en Anoeta dels pitjors partits en aquest sentit del, del uh -huh. València aspecte que el tècnic ja va tindre en compte <clears throat> en el viatge de tornada en, en avió capa Valencia, momento en el que ya se va a repasar el vídeo del, partido. Recordarás que en roda de prensa hay una frase que la atención de Gary Neville, cuando se referís a lo que ha ocurrido, digo, bueno, igual tengo que ver otra vez el, partido. Bueno, pues no me va a puchar al avión, Manolo. Es habitual, ¿eh? Emery, ufeya Nuno... hoy en día eh, eh, mm, la tecnología permite que en el momento un equipo o un cos técnico pucha un avión, en ese viaje de tornada se puga repasar lo más interesante del, del partit, bueno, pues, que hi ha, un, hi ha una sèrie de, de professionals que editen el, el vídeo del partit en qüestió i quan el tècnic puja ja té per a veure el que ha de veure i el que sobra, pues evidentment eh, no està inclòs en aquest vídeo de, de resum. Però, un bueno, compactat, vamos. Air Neville ja va revisar aquest vídeo de tornada els highlights, per dir-ho d'alguna forma, uh -huh. que mhm. no van ser highlights, evidentment, o highlights del, de l'horror. Este matí s'han repassat també futbolistes, a porta tancada, una hora de, de reunió, i Neville Manolo ha sigut molt clar amb els seus futbolistes. Els ha dit mm, on es troben actualment la classificació i el que han de fer si volen pues, ser eh, champions la pròxima temporada via Lliga. A partir d'ahí, Manolo, pues, eh, a centrarse en el partido del, del Granada y fundamentalmente uh -huh. a centrarse en el partido del Rayo Vallecano, on ya Manolo pues és eh, alarmant la necessitat de victòria que té el Valencia, algo que també ha traslladat el tècnic als seus eh, futbolistes. Però bueno, muy serio, muy serio, muy serio el tècnic i també el seu germán presència de Miguel Ángel Angulo, Ducho Torero, tots els membres del, del cos tècnic este matí en aquesta reunió a porta tancada les instal·lacions de la ciutat esportiva de... Transcendícia en assumir de Paterra, pèrdua de pilota, perdó, uh mhm. -huh. i sida de pilota, també molt preocupat, i el problema que té l'equip, que també hi l'ha vist, eh, en el plantejament defensiu. El València patís molt en defensa, Neville considera que no és qüestió única i exclusivament dels quatre de darrere, sinó que és un problema diguem que afecta a tot el grup i no li agrada com es posiciona defensivament l'equip perquè permet, i ahir ho va permetre altra volta, eh, contres dels, eh, de rivals. trascendir si l'entrenador o el cos tècnic també davant de la plantilla han assumit errades perquè ahir és cert que l'equip està mal en la segona part, però també és cert que, manejant els seus peons, ahir Eusebio Sacristán li guanya tàcticament la partida a, als germans Neville d'una manera evidentíssima. Sí, i a més, jo crec que hi ha una errada del, del tècnic, mm, són esventatxisme perquè se va contar al llarg de la retransmissió. Durant el partit, sí. De, el canvi de Cancelo és una errada, avui la repassa molta gent, i la, repassa, la repassarem així uh -huh. en, la, en la retransmissió, Cancelo no estava per a ser eh, substituït, i a partir d'ahir, Manolo, pues, eh, el València va tindre un problema en, en la banda esquerra una volta se'n va, se va Cancelo, apareix eh, Orban, Rodrigo de Pol es queda sense, sense gasolina, habitualment no treballa en defensa, però quan es queda sense gasolina encara treballa menys, bueno, pues son, és un problema que ahir va ser responsabilitat també del, del tècnic, però bueno, avui el tècnic Manolo eh, lo que ha repassat han sigut les errades que varen fer els seus futbolistes sobre la brossa de, de Anoeta. Bueno, pues eh, deies tu de la seriositat i de que estaven molt serios, que no els agrada a, als Neville com se posiciona l'equip l'eixida de pilota que ja va ser treballada la setmana passada verem exercicis d'eixida de pilota de moment la cosa no acaba de collar Sí, parem veure també va ser molt eh, Manolo perquè va ser durant aquest quart d'hora uh mhm. -huh. que tenen els mitjans de comunicació per a gravar on van gravar aquest moment enèrgic diríem eh, de Neville damunt d'un futbolista d'un altre correguent amunt i avall pegant crits etc que de cara a eh, als mitjans de comunicació i, i de cara a través de mitjans de comunicació a l'opinió pública pues, se ven de categoria uh -huh. altra cosa que després dona resultat o no, o no Manolo, però bueno, sí que varen vendre aquest moment com, com part del, del canvi de la transformació de Neville eh, dins del, del vestidor però desgraciadament l'equip se planta en, en la noveta i torna a tindre eh, torna a tindre problemes. Bé, en quant a eh, recuperació i futbolistes, Andrés sembla que arriba per a diumenge, evidentment no se li va forçar, no té cap sentit forçar per a dijous en un partit que vas 4-0, i també és possible que arribin per a aquest partit, però tampoc tindria massa eh, mm, sentit forçar-los, igual si donen-los un minut, Gallà i Bacali per a partit de Copa davant de Granada. En principi Manol, a la infermeria de València que, que es buida a poc a poc. Ara parlarem d'Enzo, que és qui la plena. Exacte. una volta més. L'ompli Enzo, la setmana passada la va omplir eh, André, encara que André sembla que va estar recuperat ja per al Rayo Vallecano, no va jugar davant uh mhm. -huh. del Granada, però eh, probablement Manolo estiga preparat per a jugar diumenge per lo matí, 12 del migdia, recordem a Mestalla, davant el Rayo Vallecano. Sembla que ja ha superat aquesta contractura que va patir davant el Real Madrid. A partir d'ahir, Gaia i, i Bacali, Manolo, bones eh, notícies. Uh mhm. -huh. Sembla que pronte van a tornar a a formar part de, de, de, de les convocatòries i que estaran disponibles per a aquest duel davant el Granada. No seran titulars, però sí que podran ja tindre minuts tant Gallà com, com Bacali. Bueno, eh, també diuen que Fegulí és possible que per la setmana que ve pugui reincorporar-se, un Fegulí que el club està esperançat en que puga acceptar l'oferta de llarga durada no, en principi, la pasta que estava demanant Fegolí, però sí, en anys, eh, anar més o menys eh, mm, igualant sí. eh, la quantitat que podria haver demanat l'Algeria del seu representant. Sí, és una informació, recordaràs, Manolo, que va transcendir el dia de, de Copa, precisament davant mm -hmm. el davant el Granada. Perfecte, que va donar en el prepartit. Se va donar perquè, més, vaig ser en un, en un diari d'Argèlia. Jo li vaig preguntar per aquest aspecte a Gary Neville en roda de, de premsa Mm, va a decir algo... Sí, va algo Manolo, que parla también del rol de Neville respecto al rol que tenía Nuno. Nuno decidía En las renovaciones, Neville va a decir que no es cosa de él, que es cosa de de l'Aijun, que es quien se encarga de las renovaciones. Pero bueno, en aquel momento ya eh, se parlaba desde el, Argelia, Manolo, eh, eh, se parlaba de que el Valencia, con que no podía darle li els que demandaba... eh, Feguli en un contracte que sí estaba dispuesto un uno a los que sí estaba disposant uno a los que es la ficha de, de Parejo 2,5 millones de euros a partir de ahí, en un de CUR no puc pero en un contracte de 5 temporadas igual sí i és l'últim oferiment del important des del punt de vista de temporades i també econòmic, perquè València fa un esforç econòmic perquè pràcticament s'adequa a lo que a lo que li demanava eh, Sofian Fegulí. El futbolista ha de respondre, darrere de futbolista Manolo hi ha clubs importants de Premier i de la sèrie del, calcio. del Calcio i a partir d'ahir Fegulí qui ha de respondre, encara no ho ha fet, a l'oferta econòmica important i a l'esforç que va fer el València per a que este futbolista diga, diga sí i renove per tercera vegada en seis temporadas que porta en el Valencia yo no recorde que altre futbolista que ha xerrat 3 vueltas en sis temporadas Sofía Fegueli podia batre ahir... Home, este en este, caso que en este cas contracte, en los dos anteriores es cuando se precipita l'assumpte. Exacte, exacte. Bueno, dit eso me parlava... pero bueno, ya optimismo optimisme en el club, i un reflectim avui de Superdeporte, sí, sí. Andrés García, ya optimismo optimisme en el club en que diga sí a esta oferta, y desde el punto de vista físic, Manolo, també ponen notícies perquè pronto va a reincorporarse en el grupo primero es el grupo i després ja formarà part de convocatòria, però pront el van treballar amb el grup en les instal·lacions de, de Patar. El que cau és... Enzo. Enzo. Altra sí. volta més. Mm, contarem ahir, Manolo, eh, una volta va concloure el, el programa, ho vam donar en el nostre eh, Twitter, en el nostre mm. compte oficial de Twitter, en l'arroba esports97nit, a la nit també ho vam contar en, en esta sintonia, i és el que contarem, Manolo. Mm, T'ha afectat, afectat el xenoi esquerrà, en principi no hi ha cap tipus de, de trencament, té molèsties en un lligament del seu xenoi esquerre, Manolo, però mínim Manolo va estar tres setmanes de, de baixa. Concretament patís distensió en el lligament lateral intern del seu xenoi esquerre, pendent d'evolució, diu el part mèdic del, del València, però Manolo, eh, mínim, va estar de baixa Enzo Pérez eh, pues, unes tres setmanes pues eh, ahí estarem eh, pendents eh, deixa baixa com diem mínim 3 setmanes me deies de la seriositat en la qual els germans d'Evil avui eh, s'han reunit amb la plantilla este matí en el vestidor, no és així? Mm-hmm. Sí. Bueno, ahir, si recordeu, eh, ja vàrem donar algun avís sobre el tema Abdenur. Avís, perquè teníem la informació però no acabem de lligar-la, cosa que sí han fet estos dies companys de Cope València. Ja vos dèiem ahir, Abdenur que rebaix els fums i que no vaig a eh, creent-se la reencarnació de Beckenbauer perquè li estan agarrant la matrícula. Tenim una informació, però eh, l'obligació d'un periodista és que fins que la informació no està contestada no la pot donar. Ho han fet més ràpid els companys de Coppel, els donem l'enhorabona i, i la passem a exposar. I és que a se va votar el reglament de règim intern i el dia del Granada, que no estava convocat, eh, mm, va, no va anar al camp com és la seva obligació se li va eh, tocar per telèfon, se li va localitzar, però va donar uns problemes estomacals. Eh, va ser sancionat. I com deia, li estan agarrant la matrícula, perquè ha sentat molt malament en el grup. El grup està una miqueta fart de les coses d'Abdenur. De que Abdenur eh, passe mm, pel vestidor sense relacionar-se amb ningú. Eh, que no és que tinga problemes d'adaptació, és que si els té no fa res per adaptar-se. I este futbolista ha de començar d'una manera ja celèrica, a demostrar el per què va costar els diners que va costar mm, i de moment vaig a parar ahí però recorde el que me va dir una persona fa ja dos mesos i mig llargs des que Rufete no està controlant l'escola en moltes coses, i quan dic l'escola dic paterna perquè era la que s'encarregava de primer equip i d'escola de, en molts llocs no se nota, no se sent pressió a l'hora de treballar. I ahí me dóna la impressió de que molts futbolistes no senten pressió de veure com el València està on està. Cas últim, Abdenur. No és l'únic. Quan tinguem més noms es donarem. Anem darrere de la rata. Però ja fa temps que futbolistes i no futbolistes, vull dir, també empleats, no noten la pressió que exercia Rufete fiscalitzant a cadascun dels empleats de Paterna a l'hora de demanar los comptes. I això és perillós. Perquè jo encara no sé des que està en València què ha fet José Ramón Alessanco. No dic que no estiga treballant, eh? no vull dir que ningú ho entenga, però no sé a què es dedica Alessanco, no sé què fa Alessanco. Alessanco vull dir, si avui eh, n'hi ha un jugador que és Carlos Soler que ha sigut convocat per la Sudèneu que té mitja Europa darrere d'ell darrere i el València no ha menjat pesa i si és una tasca d'Alessanco jo vull saber què fa José Ramón Alessanco m'agradaria saber quina és la tasca quin és el dia a dia de José Ramón Alessanco perquè de moment, de moment no, no, no trobo resposta a aquesta pregunta per això diria que ja ganar en compte i tindré cuidado. A més, el València eh, salva que en el dia d'avui ha conegut l'horari de la jornada 24 de Lliga en la primera divisió. <clears throat> Ja tenim partit per aquesta eh, jornada 24 entre el València i l'Espanyol. Tenim ja horari. Sí, el, dia, el 14 de, de febrer, en el dia de los enamorados, el València que jugarà davant l'Espanyol de Barcelona a les eh, 8 i mitja de la, de la vesprada. Una cosa molt ràpida, des d'Itàlia se continua... Eh, uh mhm. -huh insistint en l'interès de diferents equips del calcio en André eh, Gómez. La Juve és l'últim inici. Se parlava del Nàpols i ara se parla de, de la Juve. Ojo també a este futbolista i al pròxim estiu, encara que la clàusula és... Eh, prohibitiva. Prohibitiva i elevadíssima per a que qualsevol club eh, puga contractar André. Debat que hem tingut este mig en el Murciélago, ara li ho recordarà Vicenç Pere, que ja està per ahí. En el Llevant també somriure després de la victòria davant el conjunt del Rayo Vallecano i també con ella salva en la jornada 24 de Lliga per al conjunt Granota, ja sap exactament dia, data sí. i hora per enfrontar-se en Ipurú a l'Eibar. Sí, sí, el València juga a les 8 eh, i mitja davant l'Espanyol, el Llevant eh, juga davant davant eh, l'equip del seu ex-tècnic eh, Mendy Mendilibar i 14 de febrer a les 6 i quart de la vesprada Bueno, pues eh, ho deixem així Folgado, se veiem tu i jo demà Perfecte Les 12 en punt de la nit entrem ja a debatre el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així a Esports 97 nit en la 97.7 Radio Vinga als 97 nit, La Tertúlia. les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi així a Esports 97 nit en la 97.7 ràdio en eh, el nostre programa fins a la una de la matinada el eh, dia d'avui que com sempre, que com cada dilluns ja sabeu que té la particularitat de sentir-vos en el WhatsApp 627 980336 627 980336 és la pregunta que estem fent vos en el dia d'avui quina solució hi ha a la crisi del València Club de Futbol 627 98 03 736 d'això ens parleu vosaltres i anem a parlar nosaltres a la tertúlia que ja té a dos dels tres membres així reunits ara com sempre Joan Martí hola Jaume, què tal? Bona nit i com estàs? No, fotut, no fotut. se pot dir perquè... Sí, sí, sí, bueno, ja estan xitats. sí, ja se pot dir, que s'ha fotut, com tots els, els valencianistes. El eh, presentador del Murciélago de Manta Televisió, Vicent Sempere. Hola, Sempi, què tal? Bona nit. Hola, Manolo. Bueno, també... Jo continuo en xoc, eh, ja fa quasi 30 hores, i continuo en xoc de veres, Manolo. O sigui, pegant-li voltes, eh, vos he escoltat al principi del programa, este matí ho hem eh, debatut a migdia en, en el Murciélago, no me puc... Eh, entendre'n, és que no, no m'entra en el cap la segona part que va fer ahir el València és que soterra tots els brotes verdes no? que havíem vist amb Gary Neville el soterrar el València... La pregunta és que és, si realment hi havia brotes verdes o, Clar. ten, o teníem ganes de que hi hagueren brotes Exacte, verdes. Exacte, eh, a lo millor eren més ganes nostres no? de, que, que la realitat, però jo la segona part d'ahir, eh, mm, comparant-la en altres partits de, de Gary Neville, és la pitjor eh, en quant a 45 minuts eh, que ha firmat el tècnic britànic eh, mm. eh, perquè ell posa la seva firma, és evident, està en la banqueta i, i me deixa molt preocupat perquè evidentment és l'últim no? I, i quan tots esperaven que ahir el València per fi eh, confirmara la seva millora o lleu millora no? en, en una victòria pues, és que ni empatar és, o sigui, és que és una palmatòria en tota regla eh, mm, perquè si m'apures i d'això també parlarem este migdia en el, en el programa i jo també li preguntaré la, la opinió de Jaume la primera part no és dolenta del tot és en la segona on l'equip definitivament s'afona sí, sí. d'una manera espectacular jo crec que són dos factors i eh, els he dit este migdia en el programa els he escrit en Levante continuo dient el mateix són dos factors que són fonamentalment el factor de que eh, a l'entrenador li guanyen tàcticament la partida d'una manera evidentíssima mm. perquè és un novato i els novatos tenen aquestes coses i també perquè l'equip a aquest equip li falta molt d'orgull i d'amor propi estos futbolistes que vivien molt còmodes darrere de tots els insults en uno entre les coses perquè en uno se ho havia labrat ell però ara ja no està en uno i estos jugadors no donen el pas endavant a revés, estan donant passos cap endarrere i involucionant i això és perillosíssim, Jaume Bueno, la veritat és que Nuno, dins de, de lo que va fer, en esta temporada sempre perquè no se pot tenim que parlar d'esta i ja està uh mhm. -huh. crec que ha sigut un paraules eh, molt fàcil per a, per a tots els problemes que havien no? i d'alguna manera pues, eixa paraules a qui més ha protegit ha sigut els jugadors tot el que passava en el València tota la culpa tenia el 100% de l'entrenador i jo crec que és possible que tinguin un percentatge alt però no, jo no arribo a pensar que, que els autors materials, els que estan en el camp no també tinguin la seva banda, perquè a més estem parlant de que la segon part l'altre dia demostraren tots els errors i tota la, la falta d'ambició uh mhm. -huh. i de caràcter que han vist en altres partits. Entonces, com si haguem tornat a treballar, com si Nuno era estat en la segona part, s'hagués sentat en la banqueta i ha dit anem a lo nuestro. I, bueno, la veritat és que eh, dona molt que pensar i les raons per a canviar pues, tindrem que, que mirar a on com i quan. Jo no sé si és que Neville ja comença a olorar seu o, o tenia algun indici, però l'altre dia hi ha una declaració que resultava molt simpàtica, però que en el fons jo crec que anava encaminada per ahí. Quan diu Neville, els jugadors tenen un problema en mi perquè ja m'han demostrat que són capaços de fer les coses. Vull dir, jo crec que Nuno ja està, eh, perdó, que Neville ja està en la mosca de l'orella de el dia del Barça sí. ha mort Claro. El dia del Madrid a mort, però el dia que no és el dia del Madrid ni el dia del Barça, este guim no trau el que té que traure. ha Waddy, este día en el Murciélago El equipo no sabe competir o sea, eso es evidente sí que sabe competir pero en determinats partits ha de estar ultra motivado fer-ho disculpa'm eh, saludem el director de Superdeporte que arriba al a nuestra tertulia Julián Montero ¿qué tal el Moloranit? nit bona nit bona nit eh? eh? sí sí no, sí, sí, ara, pues agafa aire agafa aire tranquil, tranquilo ja podem començar entra, ja podem eh, entra en la roda con vulguis eh, sí que doy la impresión de que equipo lo que, lo que els diu de Neville és jo he vist que vosotros sabéis jo he vist que vosaltres, quan vos dona la gana, si teniu actitud. Per a mi, l'altre dia, ixa, ixa declaració que es va semblar pues, molt quedanera, perquè Gary Neville, com hem dit, és un tio que treballa en els mitjans de comunicació, domina molt bé l'escena, sap expressar-se molt bé davant d'un micro, i en principi, ixa història que ho ha trencat, però jo després de veure el que passa en la noveta ja comença a pensar si és que Neville no estava començant a enviar un missatge de eh, jo vos he vist, eh? Jo he vist que quan toca debilitat competir i guanyar els uns contra uns contra els rivals i tirar i mossegar quan se tracta del Madrid del Barça sí que ho heu fet el problema és quan no es tracta del Madrid del Barça per tant és un problema Manolo uh mhm. -huh. vull dir, quan només competixes en, en partits eh, escaparate, pues yo creo que sí que es un problema de, de, de la plantilla que té y a banda, es un, es un, una, una, un personaje, no? que ha sido un referente de un vestidor, como no tenim referències de com entrenador, sí com a futbolista, uh mhm. -huh. y se vestió el United eh, n'hi havia referents, entre ells Gary Neville. Ella plega así y supose que cuando él busca, mira, dreta-esquerra en el vestidor, y aquests referents, també és de veres que ha agafat a un dels principals, eh, Diego Alves, lesionat, -huh. Mustafi se li, se li ha caigut, crec que dos vegades, des de que està Gary Neville, i jo crec que altre seria Enzo Pérez, que també està lesionant-se cada 5 minuts, i l'altre és Negredo. Estic, estic parlant de jugadors veterans, que al cap i a la fi, en situacions d'estes de, de crisi, són, són els que han de ser referents. Sí, que canviar, eh, I, ojo, quatre... que, ojo que veterans no sempre volen dir jugadors eh, no. en capacitat de lideratge. No, però eh, convenim, Manolo, en que aquests quatre que he nomenat jo, eh, d'una manera o d'una altra, poden ser líders dins del vestidor. Més uns que altres, però sí, te la compre, val. I, i, i, i aquests quatre, les característiques de les seues diferents situacions particulars dels quatre han sido traumáticas desde que arriba arribat Gary Neville, o sea que también es de es que en momentos de, de en la parte part ir pues ahí ningún se tira equipo a l'esquena o sea es que ningún es que ni Paco Alcácer hacer ahir torna a ser una illa es que a mí me diuen ir que el jugador estaba en la banqueta en uno y me ocurre este partido perfectamente es un partido de la, la segunda del la segunda parte y la primera Manolo la mhm. primera parte que tots acabar eh, acabaren vos a sentir a vosaltres al descanso mhm. a Raúl Garrido a... dius, bona primera part de València sí, diu, però te llancen en un pal Eh, tu o sigui, un altre sí, el València també, perquè que la de Rodrigo més que un pal com a mèrit, jo crec que és un demèrit perquè és una errada molt greu, sense marca és rara aquesta ocasió, però bueno, és una falta de qualitat la que té el València en, en aquests futbolistes, per a mi, i la segona línia de Mina, de Pol, Rodrigo per a mi no tenen nivell per a jugar el València però bueno, són opinions particulars però la primera part és bona per, del moment de, en, en, en la proposta del València, però realment te fan perir també la Real Societat. Clar, ah, sí, sí, sí. Una Real Societat prou dolenta. No hem que la primera part fa perfecta, sinó que no, va ser no, bona. Sí, sí. I, i deixa parlar ja a, a Julián. A Julián ja, ja Xaume Ortiz, que estan també sentint-nos. Eh, tema de l'actitud, Julián, estem parlant de l'actitud d'estos futbolistes que fins ara estaven molt tranquil·lets parapetats darrere de, de, la, de l'ogro <laughs> que ell mateix s'autonomena <coughs> de Xina, que s'havia creat Nuno, eh, per meris propis, ningú lleva això de damunt, però una volta ja no estan uns que tenen que donar passos endavant són els jugadors, d'equip no és que donen passos endavant sinó que es dona cap endarrere, és que involuciona involuciona, involuciona d'una manera preocupantíssima Home, sí aquests 20 minuts són una involució important mm, m'agradaria mm, pensar que, que és un un parèntesis, no? Un, una cosa estranya però que porten 8, la... 8 setmanes així, eh? Sí, bueno, però és evident que sí que ha hagut una milloria si llevem eixa fase de, del partit que, que jo crec que mm, no sé si se pot analitzar perquè és tan desconcertant el que va passar perquè ja no és mhm. qüestió ni de lideratge ni de res, és qüestió de desaparèixer de, del camp i, i d'entregar-li el valor a l'altre com diguent guanya'm, per favor guanya'm per, perquè jo no sé ja no sé què fer uh mhm. -huh. no? quan se parla de l'actitud és, és, és és mm, és una paraula mm, complicada per què? és una paraula polèmica jo ja no sé, crec que fa poc a, a, a Dani Alves en el Barça l'insistia molt en l'actitud i, i el dia ell, ell pareix que se sentia ofès no? quan, quan li parlaven de, de que no ha hagut actitud jo no interprete el que no ha hagut actitud com a que els no volien guanyar això seria molt greu jo interprete l'actitud com, com que no saps com i, i, i te tropeces i te tropeces i al final mm, acabes eh, fundit i acabes sense saber com guanyar un partit que tu l'analitzes al rival a tu mateixa i, i és que tens que guanyar-lo però, però vamos, tens que guanyar en la primera part el tens que guanyar però vamos mm, passant per damunt a mi el que, el, el que sí que deia abans és i aquest missatge crec que va ser la roda de premsa de mm, mm prepartit a la Real Societat o, no, o prepartit contra el Granada no recordo malament com diu el Neville Lode els dos tenen un problema amb mi perquè ja s'ha vist fer coses bones vull dir, jo crec que ahir Neville ja està avisant de no me val que siga un equip un bloc contra el Madrid i contra el Barça i la resta de dies no ho sigueu vull dir, el València té un equip per a guanyar la Lliga? no el València en la primera part que fa una proposta arriscada perquè per a mi la intenció de Neville en l'alineació és sí o sí anar a guanyar el partit és que se ve, vull dir, en el 18 ve, i en l'11 que treu Neville és jo vaig a Noeta a guanyar el partit per a mi això sí que no té discussió eh, la idea que és i, i va explicar-ho perfectament en el prepartit Raúl Garrido en, en el nostre prepartit va dir per l'11 que posa Neville en escena vol fer eh, Lo que le fa nada en la segunda parte transicions molt ràpides en balones a la esquina de la defensa que la defensa de la Real juga la avançada y tal eh, mm, iba a conseguirse Valencia dos voltes Yo no di que el Valencia Tenga aquí para a la Liga Pero el Valencia no tiene Millos jugadores que espera ser capaz de posar només dos pilotes a la esquina de la defensa de la Real Pero eso jo parla de actitud el Valencia sí tiene un equipo Con para posar medio dos pilotes a la esquina de la defensa de la Real mm-hmm. bueno, la verdad es que hi ha una cosa també que jo penso que el que passa és que d'alguna manera aquest equip que està intentant canviar el curs de moltes coses, principalment la, la part física, és la que sempre ens preocupa. Esta setmana se feu un partit relativament bé contra el Granada en Copa, i, bueno, i també el partit de, contra el Madrid pues, també eh, d'alguna manera és, i se sofre esforç perquè els jugadors van a, a més de lo que normalment van és quan la gasolina se gastaven una poqueta gasolina més de la que tocava y sin embargo en els partits que tenien que gastar a millor la mateixa gasolina pues ja no les queda, entonces automàticament canvien, però jo vaig veure que la segona part l'equip me recordava com si ja eren canviat i ja han dit s'han deixat anar igual que quan jugàvem antes els mateixos defectes que quan hi havia una jugada que s'equivocaven automàticament l'equip se desmuntava i no els vaig veure jo, diguem, no estan conduïts en aquest moment per Gary, estan conduïts encara en la mentalitat de, de quan jugaven antes perquè és que la segona part se nota moltíssim la segona part era una manera de jugar tant, tant, tant i dir, bueno, pues ja, a veure si tenim un rebot i, i no, si arribes dos viatges a porta i quan tens un gol fet pues comences a fer allí pues claro, al final passa el que passa i, i la veritat és que el partit este eh, ha fet molt de mal perquè l'equip tenia molts deures que fer i en aquesta situació pues, se multipliquen els problemes se multipliquen les possibilitats de fer qualsevol cosa i se multipliquen l'acceptació que s'ha tenit l'entrenador i que necessita el València que tingui aquesta acceptació, que la té però també es fuig, en els jugadors també se té que veure 12 i quart, fem una primera pausa per a la publicitat així en la tertúlia, tornem de seguida vos recordo la pregunta que estem fent en el WhatsApp 627980336 627980336 quina solució hi ha a la crisi del València estem parlant de les causes també vull que busquem solucions o que intentem aportar cadascun les que puga veure així en la tertúlia. 12 i quart, també sempre eh, intentar pegar una volta positiva a les coses. Fem una pausa i tornem, vinga. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwan por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, cae 8,48%. Oferta de BMW Banga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 16 minuts, eh, aprofitant una, un, els oients que estan entonces, estaven parlant en la primera, en la primera mitjana de, de Marcelinho Carioca i un, <laughs> un bon... Són tres lliços. <laughs> Un, un bon oient eh, eh, que és Alfonso Aguilera Gil, que m'ha enviado el privat una foto de Marcelinho Carioca que yo quan, quan l'he será el hombre que se menja Marcelinho Carioca pero no, es Marcelinho Carioca Pedi Àngel <laughs> eh, que, està, que ja eh, peu d'Àngel y cos de, de camionero l'univers un 33 y ara té un 40 ya de peu sí, sí. <laughs> perquè si en un 33 no se sosté es eh. imposible va, és va a terra bueno, pero lo menos fíjale un, un somriure a la que la cosa está que la cosa está està fotuta eh, em, mirant els números... Eh... No, no es mirem, Manolo, no es mirem. <laughs> és, es que, és que hi ha que mirar-los. No es <laughs> mires. És que, és que n'hi ha que mirar-los. Ja sabem de memòria. Va. <laughs> Eh, diuen que el València ha fet eh, la, pri, la pitjor primera volta des de fa 18 anys. Uh mhm. -huh. Des de la temporada 97-98. Jo m'he anat de seguida a buscar plantilla, resultats... Aquella primera volta el València acaba 13 21 punts, crec que dos menys tres que té ara, eh, tenia una victòria més, el que passa que empatant molts menys partits i pergué molts més. L'any de Pizzi tenia 23, també. L'any de Pizzi també tenia 23. 23. I estava a 13 de la Champions. Estava a 13 de la Era molt, molt, molt semblant. Molt semblant. Molt semblant i tampoc fa falta recordar com acaba la cosa. En efecte. Eh, però jo sí que vull que analitzar el 97-98 per una cosa. Perquè el València acaba aquesta temporada no ve, en 55 punts. Ara no n'hi ha Intertoto. Però Ese és el problema, primer que no li ha enterrat I <laughs> segon que el València acaba 9 55 punts fent una segona volta estratosfèrica. 0-3 en Sant Mamés, 1-2 en el Bernabéu i 3-4 el famós partit del, del Piojo i Burrito en el Camp Nou. I tot i aixina... No, un 3-0. Remontant un 3-0. I tot i aixina l'equip acaba 9. Vull dir, eh, jo no... No seria tan estratosfèrica. La segona volta, vamos, guanyar... A veure, quant, a veure quants anys guanyes tu en el, Calde, en el Bernabéu, en Sant Mamés i en el Camp Nou. Sí, li costava més en casa. En casa li, li costava, costava més. més. Això, és, això I, és cert. I, est, I és una cosa que està passant també este any. L'any passat, costa, en la primera volta... no ha perdut, però no ha guanyat. En la primera volta el València va, va guanyar 8 partits i esta temporada ha guanyat 3. Eh, està... I no ha perdut un partit. Gran, gran part de la, la diferència la gran... està ahí. <laughs> Mhm. gran part eh, més enllà de que és cert que la diferència no és estratosfèrica en l'Europa League jo la Champions sí que ja diré directament senyors, sent ser tan pessimista però jo la Champions ja m'oblide d'ella però eh, eh l'objectiu és arribar a Europa sí o sí i eh, arribar a Europa és Europa League no és que estigui a prop, però 7 punts tampoc és una diferència d'aquella que digues però és que mires l'equip com està i 7 punts ara mateix digui pera Pere Vicenç Pere és que el diumenge ve el Rayo i és que el Rayo ja me dona por sí. També és que és dels equipos que te de donar por el Rayo és un equip molt especial Vicecuer Eh? Visecuer, el Rayo, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no, Però això no vol, no vol dir que pique i, i, i ja et pica te toca a tu. A millor pica 10 i no li... Però a tu te pica i en aquests moments pues, a millor és un equip que tens que estar molt pendent perquè arrisca molt i a millor el que no te fa falta tu és que un equip que te faig ficar-te nerviós, simplement per, per lo descarat que és. Mm. A mi em preocupa perquè l'efecte nou entrenador no ha donat com sol ser habitual, perquè jo crec que hasta en els equips de baix canvien entrenador i excepte el llevant que li ha costat també una eternitat a Rubi guanyar un partit claro. el, el, el partit immediat allò d'entrenador nou i tal no, no és una milonga guanyar un abans, eh? Rubi ha guanyat Gijón recorda? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, que Molt bé, hem guanyat. Sí, sí, de veure, eh, <laughs> eh crec que va ser la segona eixida de Rubi. O... La segona eixida de Rubi crec que guanya ser l'altre en Gijón. En el cas de Neville, mm, ha sumat tres empats. Vull dir, és que, és que és un, és un bagatge molt pobre i si analitzes aquests empats, perfectament el València poder palmar aquests partits perquè és mm-hmm. contra el Real Madrid, el, el, el, el, el, el Getafe, que, que el Getafe acaba... I guanyar-lo també. I guanyar-lo, sí, però Vull dir, després de que una vegada hem tingut així exemples d'entrenadors que arriben, el cas més evident és Boro, s'ha fet carrer de l'equip i resultats immediats. Perquè jo crec que aplica eh, coses molt bàsiques i una lògica. I és que històricament el València és porteria a zero i aprofitar les poquetes que tens. Jo veig que Gary Neville, el manual que està tenint, ahir, per exemple, jo no sé que siga més ofensiu, però és un tio que pues, ahir anava per la victòria i a lo millor no tens mimbres per a jugar a Xina no, estic, no pense que no està sent pràctic per a la situació a la que, eh, en la que s'ha trobat l'equip eh, el pitjor cas és, o sea, el, el pitjor que hi ha és que tenim molt recent Valverde, Valverde aplega sí fa una sèrie de moviments, rescata un senyor que diuen Albella i el València en, en el Sadar, que era el pitjor camp possible com a, per a jugar com a visitant, guanya en Copa i guanya en Lliga. Guanya, no, se queda allí i guanya tots. Sí, sí, o sigui, va ser... és, és immediat, fem moviments molt simples, i en canvi jo veig que Neville s'està complicant massa. I està clar, com deia Salva, que estem parlant a, to, a bou passat, que sí, però veig que no està eh, practicant una... Eh, o sigui, no està aplicant una practicitat per a treure el València del fang i, i estem ahí, continuem match. Té una evidència molt clara, és que ha trobat un equip, com dic, que se desgastà en la prèvia d'una manera brutal, ha anat arrastrant-ho, i la plantilla que té, ell en aquest moment sí que sap el que té. Quan vingué eh, que li contaven, i en aquest moment s'ha de compte que és evident que té una plantilla molt complicada, perquè aquesta plantilla, alguns jugadors, per exemple, no pot comptar en ells perquè o per expulsió o per sanció o per tindre moltes lesions normalment és, és molt exagerat també i arriba un moment que ell esto, ja comença a dubtar de que aquesta plantilla pugui fer les coses que, que d'inici volia fer que eren les possibilitats de remuntar i ara tindrà que pensar per a mi és aquesta plantilla en, en general agarrar-la pegar-li una volta i dir així la gent que està els voluntaris són els que van a, a pelear per lo que queda de Lliga i té que pensar ja en la temporada que ve en quant el treball tant de classificació tant com a recuperació perquè és que no, no l'any que, ve, que ve i no sap si estarà no, no, però té que fer aquest treball per això l'han buscat i és home de confiança de Peter Lim ell va fer un treball, este no este jo no parlo d'això, jo parlo que té que fer un treball cara a la temporada que ve preparar se el millor possible i dins de la classificació possible. O sigui, altre, altre puesto no, és que no, no cap, no n'hi ha mimbres ni, ni se l'esperen. Julián. Jo, jo crec que, que mm, té moltes desavantatges eh, Neville en relació a altres casos com, com estem parlant, no? I eh, és evident que no té el coneixement de, ni de la Lliga ni de l'equip que podia tindre, eh, per exemple, quan vingué <clears throat> Valverde, que em va aplicar eh, un pla molt pràctic, li va eixir bé, no tenia les mateixes circumstàncies tampoc, eh? no tenia la pretemporada desastrosa que s'ha fet este any, la planificació rara, les lesions tan, tan, tan, tan recurrents i, i, i l'equip com, com està, no? Eh, el elegir un entrenador d'este perfil és un risc que, bueno, eh, el València ha volgut assumir i, i punt, no? I, i, i, i se, sap, se sap que li va costar més, li va costar més enganxar-se i, i, i traure resultats el València sap positivament que els resultats se van a fer eh, derrogar i bueno, i l'evidència és el que estem veient no? sí, l'equip pareix que, que va, pareix que canvien coses té una altra imatge està jugant millor a futbol però bueno no, no va ser suficient de moment no està sent suficient i és tot el contrari eh, la sensació és que sí, que se juga algo millor, que millora la imatge, però que poquet a poquet l'efecte Neville continua esvaint-se, continua diluint-se, i això és un problema. Eh, avui he estat 40 minuts reunits amb la plantilla, posa nos el vídeo, però hi ha una evidència que dia en una entrevista que crec que eh, va publicar el divendres en Sky on parlava de, de, de la impotència que sent del no poder eh, dirigir-se directament als futbolistes perquè només n'hi ha un quatre que eh, parla en anglès i això és un problema eh, per a tot, perquè avui me conten que sí la reunió vestidor ha sigut molt seriosa però clar, tornem a lo mateix no lo mateix que mm, Julián Montoro agarre un redactor de Superdeporte l'agarra al despatx i li explique quatre cosetes a que tinga un traductor que diga mira, és que diu Julián que el missatge ja no és el mateix Home, la força del missatge si les coses se fan bé sí, sí que pot ser el mateix perfectament no, no, el, eh? el mateix no pot ser mai Julián hi ha centenars d'equips que tenen estan no sé, treballant entre no. autors sobretot en baloncesto uh mhm. -huh. i és una cosa donat de si no mm, jo si, si que... damunt se fora el problema de traducció ja seria complicat dir, joder, hasta ahí tropecem jo crec que això pot, pot dificultar les coses però no, no pot eh, a nivell de, eh, de, que tenim no crec no pot difuminar el, el, el fons d'un missatge no? de, de, en un moment de, de, tan seriós com, com estem no? n'hi ha dues realitats que ho diria abans Julen n'hi ha dues realitats Manolo. la gent que ahir no sopa Peter Lima ahir sopa sí, no tinc dubte possiblement enterat avui de que València va perdre la noeta, però bueno Peter Lim sopa així en València molta gent no sopa Entonces, són dues realitats n'hi ha com dos velocitats Entonces, possiblement el plantejament del club és Gary Neville, ahí tens el bou i possiblement el club espera resultats més a mig termini però és que a nit els eh, valencianistes esperàvem o de vesprada resultat immediat o sigui, volíem guanyar ja aire en la noveta i aquestes dues realitats pues, eh, m'he escoltat el WhatsApp i crec que queda una tanda, no, Manolo? Queda una tanda ara de seguida i mitja. Pues, és que ho parlem totes les tertúlies. O sigui, està la realitat del club i està la realitat de... Eh, l'entorn del València i, i que són més valencianistes i, i és aixina Entonces, pues, el, o sigui, són dues realitats paral·leles diumenge tant de vol i guanyem el Rayo però golejada com el dia del Granada en Copa però si se complica ese partit és es que Bueno, és que no vull ni pensar-ho, perquè no, és que... No, aquest equip no se queda darrere, te va és descarat i te va... Són molt descarats. És que a mi me sorprèn que la tenen Ciutat de València. Sí, li, li perquè... jugava molt de respecte perquè jo crec que jugava contra el Cuera. Entonces... No, se jugava, igual que el Llevant, se jugava 6 punts i era molt conscient. Podia haver afonat el Llevant? O podia, com va ser, li va fer eh, donar vida al Llevant ah. contra si mateixa, perquè va ser un nou de rivals que va tindre ahir. Eh? eh, estàvem parlant de, del tema de, de l'actitud que abans eh, Julián deia, és un tema eh, polèmic el tema de, de l'actitud eh, jo recordo unes, unes <clears throat> paraules perdó, ho he fet en la primera mitjora eh, mm, parlant de, del tema d'Abdelur que ahir ja deixarem cara alguna cosa encara que avui hem afinat perquè era la dada que ens faltava i els companys de Copa Valencia s'han afinat el que va passar eh, amb Abdelur el dia del Granada que és que eh, passa directament d'anar a Mestalla, s'ha votat el reglament de règim intern que la plantilla ja està farta d'Abdenur, que a més això sí ja ho contarem a nit, que, que li, li estaven agarrant la matrícula i anaran cuidado i que baixar una miqueta els fums i les, i les ínfules de Grandea. Eh, per què venia a dir-ho? Eh, mm, per el tema de eh, d'apretar. No tan sols que apreta el futbolista, perquè el futbolista és egoista per naturalea eh, i el futbolista si no li apreten ell no va apretar. Val? I jo recordé que fa dos mesos parlant, xerrant amb una persona de València eh, referència a la tasca que feia Rufete en direcció tècnica i també en paterna no tan sols en els futbolistes si més no també en els empleats que en paterna n'hi ha molts treballant deia és que si la pressió que notàvem ja no la notem lo que venia Rufete a apretar i a fiscalitzar el treball de cadascun entre altres coses perquè era el treball de Rufete diu ja fa temps que no ho notem en paterna hi ha gent que se pot autoexigir més i hi ha gent que se pot, se pot autoexigir menys i a mi me dóna la, la impressió i jo ho deia abans no és anar en compte d'ell perquè no sé el que fa i quan dic no sé el que fa no, no dic que estiga fent mal però jo no sé a què es dedica José Ramón Alessanco jo sí sé en la primera plantilla a res jo sí sé ara, ara, ara me, <laughs> me si vols jo sí sé pel que me conten, jo et dic, no sols futbolistes, si més no, també empleats, que no estava, i apretava, i fiscalitzava, perquè era la seva feina. Mucho trabajo sucio. Sí. Això és una veritat com, com una casa. I que aquests mateixos te diuen que ara no, lo tenéis a pressió. Si empleat, si el empleat, el que és més fàcil, és més fàcil eh, eh, apetar i que ningú me malentenga, per l'amor a Déu, però eh, segur que, que, que si voleu m'aneu a entendre bé. És més fàcil apretar a un cuiner de paterna com futbolista, per lo que cobren. Val? Si el cuiner, i no és el cas, te diu jo ja no sé la pressió que sentia abans i no estic dient la, tirar la culpa de res he, he ficat un exemple, eh? els cuiners que segur que continuen fent el seu treball <laughs> magníficament vull dir, si no a ixos com van apretar les de dalt arriba Abdelul el dia de Granada que no va li criden i que vaig al camp y digo que no va Que agarra esa plantilla y més ya de lo que avui tinga que El entrenador se tanca de ese vestidor y se recorda de cuatro cosas Y de cuatro familias De futbolistas Y es que eso es un problema Pero soy yo dia lo de la actitud Yo esperé que siga el entrenador eh? mm. ¿No? no? Mm-hmm que, espere que siga el entrenador, el, que agarre el chorro y le explique las cosas en, inglés o en francés o, consiga, yo creo que se puede comunicar perfectamente No? ¿y tú qué que UFA? yo espere que sí. las características de él son de, de, tipo eh? Es un Ramidos. Eh? Adil Ramidos. Eh, no, parla del eh, entrenador. Yo me paraba, ah, perdona. Sí, sí, sí. Yo, no, de No, no, Yo estoy hablando de, de la manera de trabajar l'espirit de treballar el que sent, el que diu i a més que en el camp és un tio actiu de garra i tal, això és el que se veu per lo que ha vingut a estar des de l'AERE ja no se poden veure altra cosa però el que estic dient és tan fort que jo no... Mira, Manolo, ahir Adenor ahir titulars Pues per això quan Julián Medilla eh, que ha de fer l'entrenador si l'entrenador sap el que ha passat el dia de Granada diu tu, no és que no vas titular és que no viatges claro quan a, damunt, esportivament a, a, eh, qui no estigui d'acord que me contradiga Aderlan Santos ha fet més mèrits per a ser titular ara mateix que Abdenur ara mateix per a mi sí per a mi. de fet durant la setmana parlàvem en el Murciélago de que se carregarà Abdenur ara quan torne Mustafi i jugarà Aderlan Mustafi uh mhm. -huh. o sigui que avui ja sabent la informació està que contaven de cope que este tío no anava a, i se va votar el, el, el codi de règim intern pues, Gary Neville, que ho sabria, evidentment pensa en l'equip, però és doble, doble errada. O sigui, no només no, els, no la parte, sinó que damunt el poses de titular quan no... no dones un missatge perniciós a la resta de Clar. futbolistes. Quan... Este fa lo que li dona la gana i juga. Damunt, per a mi no me decía jugar. A lo millor jo estic molt enganyat, però jo crec que Aderlan Santos estava complint molt més que Aldenur. Quanta més, i aquest tema de Granada eh, no és l'únic, però aquest tema de Granada va fotre molt en el vestidor aquest tema de Granada va sentar com una pata ahí en el vestidor perquè no és la primera de, de este xicón per això jo crec que a, a voltes eh, jo crec que Neville està començant a experimentar coses mm, pues, de novato pues no lo que dèiem abans sí, sí. Pues, pues que li falta recorregut li falta recorregut i aquesta és una evidència. 12 i 33. Anem a fer una pausa per la pública i anem a veure què ens conteu en el WhatsApp. En el 627 980336 eh? quina solució hi ha a la crisi del València. Fem una pausa per la publi i vos sentit de seguida en el WhatsApp. Vinga. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, cada día, a partir de las 12 y mitja, quedem para compartir la actualidad más próxima les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Ja sabeu, els dilluns tenim, bueno, tenim tots els dies, però els dilluns agarrem eh, i fem una pregunta per a que la respongueu en el WhatsApp, en el 627 980336, en el dia d'avui, quina solució hi ha a la crisi del valencià? Estes han sigut la, seg la segona tanda de respostes. WhatsApp-me WhatsApp-me Pienso que a Valencia le falta centro del campo y que Parejo no pierda tantos vagones. Gracias, Amunt. La solución es fer del Barça. Con la vida yo he cambiado de dona, de feina y de casa varios voltes, Pero mai de futbol. Que la llàstima. No lástima. el València Valencia para toda la vida. De a més, son 40 años de soci, Ya he todo. de Si no el equipo, el ni anirà tiene un futuro. un equipo joven. Hola, muy buenas noches, Manuel Montal y Saba Fulgado. Mi nombre es José Castelló y os llamo desde la playa de la Patacona. Comentaos a, la pregunta de esta noche, eh, ¿qué solución hay ante la crisis? La verdad es que <laughs> lo que dice el entrenador básicamente, trabajo, trabajo y más trabajo. La sensación que tengo yo a día de hoy es que, bueno, en liga en Liga prácticamente ya, pues mira, si accedemos a Europa League, la verdad es que pues, nos podemos dar con un cuento en los dientes y bueno, poner ciertas esperanzas o ilusiones en la Europa League o en este caso en la Copa del Rey. Son las dos únicas competiciones que, bueno, si le puedo echar un poquito de ganas conforme está el equipo, pues bueno, ante el partido contra el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, pues mira, echaron ganas y bueno, ofrecieron un buen rendimiento y bueno, no un mal resultado, con lo cual. Y nada, eso simplemente de cara a la temporada que viene, pues nada, otra planificación deportiva y nos dejamos de jugadores jóvenes, con proyección, porque parece ser que sea la excusa perfecta para cuando no vayan los resultados y sobre todo hacer una buena pretemporada, porque físicamente la pretemporada esta temporada ha sido nefasta. Nos ha fundido en uno de cara al partido contra el Mónaco que no teníamos entre ceja y ceja y pues nada, pues pasa lo que pasa. Así que nada. Buenas noches. Eh, ya responderé a otra preguntas el lunes que viene. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Tony de Valencia y en la pregunta, la cuestión es que no entiendo qué hace aquí Alessanco, por ejemplo. Y la solución, pues valencianizar más el club. Es decir, tenemos jugadores de la plantilla, como Fray Villalba, el señor Mir y demás, y nos sobran dirigentes que nos enteran de la copla, que no sé ni dónde están y ni para qué sirven. Hola, bona nit, sou Vicent de Montcada. Jo, per eixir de la crisi, intentaria fer que se feren forts en defensa, que intentar tres o quatre partits que la porteria estiguera a zero i a partir d'ahir a veure com funcionen. I, sobretot, eh, anar a morir en l'Europa League, a veure si poguerem entrar a la Champions per ixa, per ixa part. Gràcies. Cristóbal de Picasenta. Avui crec que és el pitjor dia que a un valencianista se li pot dir res. L'equip està penós. Si no fora per Jaume, el València, a dia d'avui, estaria fent companyia al Llevant. Perquè gràcies a Jaume han salvat molts punts. Altra culpa de tot la té el senyor Amo. Per donar-li plens poders a un botarate d'entrenador, perquè és un botarate d'entrenador, que no servia ni patacos a perquè qualsevol entrenador d'ací de la comarca de València, d'ací de l'Horta, de, de segon regional, sap més que el Nuno. Si el senyor Peter Lim no obri la cartera i es comença a dir això i això i torna a dur un, bo, un bon secretari tècnic com estava abans quan estava Salvo Ayala i tota la companyia em pense que en guany l'afició del València ho va passar molt mal. Senyores, molt mal. I a suors, un poc més de ganetes, que podim eixir del clot, però si no anem tots en el mateix barco, el barco s'enfona, igual que el Titanic. Bona nit. Hola, buenas noches. Vuelvo a ser Tony de Valencia y me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Qué pasaría porque el fútbol es muy carpinchoso, pienso yo, ¿qué pasaría si eh, fuera como en el año de Cuman, por ejemplo, que el Valencia ganara la, Copa del Rey, pongamos, que lo veo harto difícil, tal y como está el equipo, ¿eh? y acabará quinto por la cola. ¿Qué haría la afición? Hola amigos, soy Juan Sánchez, el taxista, el, Romero de Benicalá. Pues mira, yo también cuando empecé con el taxi también cogía novatadas, tenía mis errores y, mira. La verdad que para hablar de Valencia, yo creo que un, milagro nos arreglaría. Pero bueno, eh, ya habrán temporadas mejores. Y bueno, espero que algún día se den cuenta Peter Lynn y compañía de lo que es llevar un club de esta envergadura. Un abrazo y oye, buena noche. Hola, buenas noches. Soy Diego de Denia. La solución para, para eh, del Valencia es, es, hacer fichajes en invierno, que eso no me parece bien que no vaya a hacer ningún fichaje. Eso creo que es la solución del, del Valencia. Amun Valencia. Hasta luego. Bona nit, Moltant. Des de l'Alcúdia de Crespins, València, a la pregunta que has dit, jo fitxaria a dos veteranos que donaren guerra i pujaria un parell del Mestalla i sentaria a més de uno de l'11 titular. Bona nit, saludos des de l'Alcudia de Crespins, de la Costera, amunt València. Bueno, pues eh, ja ho heu vist en el 627980336 eh, les eh, possibles incidis a la crisi del València. Molts de vosaltres heu eh, anomenat eh, un concepte, el de fitxar ahir Gary Neville en el postpartit, altra volta més, preguntat per la posició de reforçar l'equip, va respondre això. Habla con quien quiera que quiera hacer negocio el mes de enero. Es muy difícil. Y ya lo dije desde el primer día. Quiero jugar con estos jugadores para que puedan mejorar juntos. Sé que tenéis ganas de que hablemos de fichajes, sobre todo tras una derrota. Pero yo no pienso así. No es cuestión de que no quiera que el club eh, se gaste dinero o el club no quiere gastarse dinero. Creo que en los 12 meses pasados ha habido inversiones muy importantes. Mi labor como entrenador es sacar el máximo de la plantilla. Supongo que se entiende, ¿no? Y existe esta fascinación, ¿no? Sobre todo cada vez que pierdes, que no van bien los resultados. El rendimiento no es el que quiere la afición. Pero el fichaje no te lo resuelve todo, que es lo que mucha gente podría pensar. ¿Este es un discurso de Gary Neville o es un discurso de Meriton? Pregunta a mí Neville, Yo no me creo que Neville pensé eso. O sea, un equip que està eliminat de la Champions amb un grup eh, assequible i que està tan lluny de l'objectiu de Champions en Lliga són 16 punts, només crec que no, no necessite fitxar. Si recordes la resposta del dilluns passat d'este senyor que tenim així sentat, el líder, que era, no, sí, que era, que era Julián Montoro, va dir si el que va primer va a fitxar, tu que vas el que fa un seco no vas a fitxar. Ja, però bueno... És eh, el raonament que bueno, me que m'ho acertat. Jo no m'ho crec tampoc, però jo probablement diria el mateix. A banda, té una part de raó. Eh Mm, no se solucionen els problemes d'aquest equip agarrant la cartera i repartint felicitat per ahir <laughs> se solucionen en criteri, en anàlisis i en, si tens que Val. fitxar anar a per lo que realment necessites mm, a partir d'ahir estem encara descobrint eh, quin tipus d'entrenador o si és bon entrenador o, o, no millor és. o pitjor Neville no sé mm, com a secretari tècnic no sé encara com funcionaria Esa és la pregunta. Eh... Qui ha de fer els fitxatges, Jaume? Perquè el no. dia que eh, eh, l'Eijun destituís Isla, dona la roda de premsa per a parlar de la destitució de Nuno, eh, admet tant en aquesta roda de premsa com després en la Junta General d'Accionistes que Meriton estar revisant el seu model per al València però és el dia eh, a dia d'avui és el dia en què el València no ha fet cap moviment no ha nomenat cap director tècnic vull dir, si ara hi haguera que dos jugadors qui seria qui hauria de donar el vistiplau per a veure-los i per a proposar-los damunt de la taula el criteri que té diguem, la, la casa és fer el que antes ha dit que vinga un senyor de confiança eh, que està molt versat en el món del futbol, una altra cosa que sigui entrenador, uh mhm. -huh. i que faci un treball específic per la temporada que ve. Això és el plantejament que jo veig, el que me quadra i el que crec que és que per això diu que ell no ha vingut així a agarrar en un moment donat eh, tu eres, perdona detall, tu eres des que penses que Neville a 30 de juny acaba i se'n va? jo no, no és el problema jo el que crec que el projecte d'ell és d'ací a la temporada que acabe preparar un equip digne i unes bases perquè l'any que ve tinguem un equip no al 100% lògicament del que volem però uh -huh. és mhm. que sigui un equip que no és el que tenim ara jo estic convençut que aquest treball que està fent cara a aquesta meta i tot el que sigui a parlar de, de reforços d'hivern, els eh, reforços d'hivern a mi estan aprofitant els que té així i en els que té el Mestalla. Jo crec que no vull exagerar, del Mestalla hi ha dos jugadors que podrien estar perfectament ajudant a que este València tingui un altre color. I és el que toca hasta final de temporada. No toca anar... A de Zaibo i de Villalba? Eh? Zaibo i Villalba? Pues jo, Zaibo i un altre interior, Villalba o l'altre company que, uh -huh. que és que ahir des de que perfectament i te dic una cosa hi ha un altre jugador que no parla gent tant, que és el lateral dreta que perfectament està preparat físicament i tècnicament i aquest jugador no el citen, però sin embargo també té la seva posició la, la banda dreta i perfectament podria apoyar moltíssim perquè és un atleta complet i, i si això és reforçar, reforçar un gent de casa en projecció i en ambició. I a més, tu saps en aquest cas, perquè te toca viure des de dins, lo complicat que és encertar en el mercat d'hivern és que novament eh, jo te puc contar que de 10 pues, neix un OB nosaltres podem presumir que vingué Aymar i bueno, pues Aymar és Aymar mhm. però després, vamos, te puc contar històries d'eixes per no dormir 12 i 46 eh, sempre sé no, que se queden ganes no, Aymar és que faig la pausa sí, sí, i, me, sí. i, i remates 12 i 46 fem una pausa i també del mercat d'hivern i de fitxar-me per la Vicent Sempere que encara no aporta sobre aquest tema pausa i tornem per a rematar vinga ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, soy Chimo Rovira. Y ya sabes, cada día, a partir de las 12 y milla. Quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47, parlàvem de reforços del mercat hivernal. Sempere, que t'has quedat en ganes. No, simplement eh, sobre qui, en el cas de que se tinga que fitxar, qui va a fitxar, no? O, o qui ha fet la selecció, la criba... Abans, eh, jo sempre va sobre, lo que no diguem va sempre anotant sobre el guió, i abans les dues paraules que ha dit Julián són criteri i anàlisi i jo crec que en efecte qui el va posar el criteri i l'anàlisi Gary Neville perquè si ha heretat el lloc de Nuno Totalment. ha heretat sos poders. Però la l'heretat, és que jo no ho sé encara. Total, Val, pues, total, el Hun va dir que estaven revisant el model, però a, a dia d'avui jo no sé si se va revisar el model, si els poders que tenien Nuno han recaigut en Neville, si van a nomenar un nou secretari de l'IC... Nuno no. tampoc era oficialment manager. no, oficialment, no, oficialment no, un, i ho negà, no? no? El projecte és el que vos ha contat jo, i ara tu es posa el que vulguis, però això és la meta. Una altra cosa que tu dius, qui o si ve un jugador interessant que pot vindre per les condicions donades pues segur que això se decidiria en 24 hores o en 2 hores perquè és, sí, pràcticament serien ells però una cosa és el pla i una altra cosa que una, un jugador que encara que sigui al mercat d'hivern sigui interessant que crec que no es té que negar ningú a fer-ho i això sí que ho pense que puga ser però com a objectiu de dir en hivern se reforcem, no i com a pista, abans ho deia Salva Salva li pregunta l'altre dia per Sosofeguli i eh, Gary Neville es lleva tota responsabilitat sobre la decisió d'oferir-li 5 temporades a Sosofeguli Sí, sí. Per tant, o, per això dic que jo no sé... Club, és que no l'ha vist ni jugar, eh? No l'ha vist jugar, Vicent, és normal. El troba lesionat... Home, per la tele, vull dir... No, home, ja, sí, però jo estic... Sí, sí, sí, eh, està clar. Entrenant, o sigui, no, no està mirant el que reacciona, perquè té una lesió damunt de, de les fotudes, però una lesió <clears throat> que per no tinga res, però no pots apoyar el peu, i per jugar al futbol no poder apoyar el peu, doncs ja me diràs. I no és una sensació. Sí, però el que jo crec que Vicent se refereix és que eh, si l'actual entrenador declina qualsevol responsabilitat en el fet de fer-li un nou contracte a Sofian Feuli, més enllà d'haver-lo vist no jugar... Vol dir que no està d'acord. No, no, eh, no, vol dir que no està prenent part en aquestes negociacions. Ergo, no, ergo, no és... El, no té però els no poders... Dona, és un formalisme. Manolo, no dona la cara per dir, segura que no mm, jo crec que és que no té els poders i per això se lleva la responsabilitat. No, jo crec que és un formalisme. L'Olmunya. I a banda de tot, és un jugador que pràcticament no, no ha vist jugar ni entrenar. Entonces, no sé jo Home, quina, jo opinió jo, jo tindrà. Jo crec que germà que està jo, des, de, des, de, des sí, des de sí, juliol. Però, a veure, jo el que no me crec és que si la presidenta li pregunta a Gary Neville per, per què fem en, en Fegulí, no, no tinga una opinió. Jo crec que sí que la tindrà a nivell, a nivell intern, segur, seguríssim. I... El que vulgui entendre jo ho entenc així en el missatge. Ara, uh mhm. -huh. a millor m'equivoqué. No, no, està clar, està clar. Si una d'una manera de veure i per això també està tertulia, per a, per a eh, fer-lo veure i per a intercanviar eh, opinions. Ja posats, anem al futbol ficció. Jo crec que no. Però si sé... I si sí? Però, <laughs> i si sí, que, que jo José Mota, i si se fitxara, Esta... quina posició reforçaríeu? Imagineu-vos que mos diuen se va reforçar una, po un jugador, una posició, un, un futbolista, una posició. No fa falta fitxar, està en casa. La, el, la posició que més se necessita està en oh. casa. Que per a tu és? pues hi ha dos interiors, com jo els dos els utilitzaria. Per a tu el que més fa falta són interiors. Sí, per una la veritat, perquè el jugador més important de València per a mi, uh mhm. -huh. que és Parejo, necessita un jugador que los de Xine para que pueda ser más vali Parejo, o sea, es, es un efecto multiplicador. Si Parejo le dones es minuch que puede jugar sin que pegue el baixo, Parejo el notarà que portarà més. Esa es una teoría que yo tengo. Yo creo que ahí, en casa usted, y, hoy i dicho un dit un jugador, continuem, anem a ver més posicions, pues vale, pero esa para mí la está clara. Yo creo que un jugador que jugue de Parejo. Eh, claro. Lo que més falta li fa falta. Estem parlant d'això, no, Vicenç? O que, que puga ajudar... Ja, però jo doncs, parlo més de creador, un creador sí, de xoc, no, sí. No, però jo ho dic un parejo. Sí, sí, sí. Però perquè Parejo jugui al 100%, si té un altre que el pugui relevar... Si no, ara qui, qui fiqués la posició de Parejo? Si l'haguera tingut ahir, Parejo no haguera jugat, Jaume. Pues això me referís, estem parlant de lo se, mateix. Se va arrastrar, pues, ja, sigui, avui, Parejo ahir no donava Però, més de sí. Vicent, estem parlant de lo mateix. O sea, que algo para que pugui refrescar a Parejo i Parejo no tinga que fer el partit que ell perquè no podia, no perquè no vol. No y estarás de acuerdo que la calidad de Parejo es decisiva. Ahora, la pregunta que hemos hecho Manolo, yo jo ficharia 10. Vull dir, menos la portería que estaba en coberta, la resta tú te les puedes No, no, parlat, no, però no, yo, no, yo no creo no creo que hace falta para que este equipo funcione. No, no creo que necesiten tanto. Es 10 no. Yo diría dos o tres. <laughs> vale, pero de esos dos o tres prioritari per a Julián Montoro? Sí, un, un centrocampista bo i fort un 6 i en caràcter i si pot ser en, en, en recorregut i negre si pot ser, mira el que te dic <laughs> te ho dic en sèrio bueno, això ja per gustos no, no, de veres, o sea, és, ja és que dos. tots els equips ja tots els equips que competeixen tenen ja un negre en, en pues el, el, el, el Mestalla i sé que té dos està encara verd ja, però jo crec està que verd, xor... jo sé que estic verd no, no, no, jo no crec que el problema d'aquest xor siga, està, siga verd a lo millor és que eh, limitat té una apariència física que a lo millor després no se veu reflectida en lo que és el seu futbol, no? Pot ser, sí. Entonces, és una, és una, eh, és la, en crec, que, en crec, que, paraules... crec que el València per a, per a reforçar-se de veres necessita algo més. En altres paraules, lo mateix que acaba de dir Julián Montoro ho digué Raúl Garrido en la prèvia del partit contra Granada que Raúl Garrido pues Raúl el coneix eh? Raúl el coneix perquè a Huracán per això te dic que és que m'ha quedat això perquè sí. ha sigut en paraules diferents però m'has arribat a dir Julián lo mateix que es va dir Raúl exactament lo mateix però aquest jugador Manolo si has tingut la sort de veure-lo des del primer partit jo no, no he vist molt però sí que al, al Vestall és un jugador que jo dic una frase molt senzilla sí. eh, tècnicament era zero tàcticament sí. era zero i tot el que ha de pres eh, és positiu, perquè quan no tenia defectes, perquè no havia de pres res, uh mhm. -huh. tot el que li han ficat s'ho va xuplar de categoria. I avui yeah. dia té una capacitat física perquè el València oxigenar-lo i jo no dic que sigui titular això, però per utilitzar-lo és molt de profit. Jo crec que sí, però mm, necessita un temps. temps no te va solucionar avui és que necessitem res. que solucione ja diumenge. Ara, és, és el problema. Ara, estic, és que temps ja no n'hi ha, senyors. Estic d'acord. És que temps ja no n'hi ha. És una qüestió d'entrenador, eixe jugador. se, Momo Sissoko, quan va arribar al València, era, era molt pitjor jugador que este. I era, davanter. I era, davanter, molt pitjor. Era davanter. Era, era davanter. No me digues això, però no, Sí, senyor, sí, te t'ho dic. No, perquè el que t'ha dit jo ara... Para el micro, ja <coughs> Perdó, el que t'ha dit jo ara era cert quan t'arriba, sí, era un desastre total. Dic, oui. No, avui no, mm. ara vull dir, quan, avui, sí. quan arribava aquell, no donava un pase Vale. No però és que Sissoko... No sabía Menechar. echar. Era delantero y el fichaje. Eh, delantero, claro, porque yo soy delantero. y el Villas, y bueno, va. Y a, i anar eh, fica de porter perquè n'hi ha un portero porter <laughs> però... un chorro que inventa Rafa Benítez de, de, de, no res s'inventa un miscampista sí, sí, sí, jo recordo la se mirar a dos, a dos que vienen de l'Oxer que eran Kevin Legend i Sissoko se defineix per joc en els dos davanters eh? que sí. Rubiet i tal que jugava també que feia gols se decideix sempre Sissoko i en efecte Sissoko acaba reconvertint-lo però és que Sissoko ve en la vall així no te costa un duro després n'hi havia un play i te costa algo però res sí, però, però ells pagar en algo també no? ara fa falta a veure, eh, lo més recent de situació similar ho parlaves abans de Pichi Keita claro. Keita, que te dona rendiment Keita, ja el claro. Lichou si juga contra la Exacte, això és el que han parlat, que sí, pese a tot trobar és un jugador en condicions, ojalà un Keita un gemelo de Keita però, vale. per, eh, però, però per a trobar un, una ganga i sin entre es és difícil Ha de tenir un treball raere o sea, Home, a, claro. que te, quin que, treball fet claro, el que deia abans Montoro o sea, però és que ara que això que ho està fent que potser ho està fent algú però no ho sabem no, no, és que pot ser que tropecen en algú però claro, no tenen que millorar la capacitat perquè el que decidia això igual no té en estos moments la informació que tenia... Jo... Mendes gangues d'estes no n'hi té. Les de veres. Mendes en general gangues no n'hi eh, té. Són, són jocs cars. Mendes en general gangues yeah, yeah, no que, Són que, cars, són cars. Són, bueno, però gangues no. Lo que passa que a mi també estaré d'acord que alguna ganga també ha venut i l'ha venut com a bo, i això també és mèrit d'ell. No, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí no. Que... però que Ganga, Ganga per a qui compra... No, per comprar-li a ell no. Sí, però per a qui compra... Per comprar-li a ell no. Parla del comprador, parla del comprador. Ah, sí, sí, sí, sí, però per això dir que ell... compra que passa que a mi eh, eh, heu coincidit quasi tots que jo també era d'aquesta idea d'un sis eh, fort en desplegament i que podrà ajudar una miqueta eh, perquè jo crec que moltes voltes Parejo Jolín, perquè se'n recorda molt d'Albelda i, i, i la referència sempre és Albelda clar, però, i, perquè, sí. i que eh, li estan caigut moltes a Parejo és evident que Parejo no està bé però és que Parejo no pot arribar a tot i allà arriba un moment en què però dient els dos mitjos centres eren incapaços de parar el Manolo, aluvió que se'ls venia es, de la Real Societat dient un any sí però no? deia, jo deia, i, i perdona que passava per, per este raonament per a dir jo fins a un parell de setmanes també pensava que el 6 ara després de veure lo d'ahir i lo dels últims partits jo començo a pensar que a lo millor el que va falta és un central mm. Sí. de jerarquia Dius que és la segona de però, però, això, això, no això és inclús més difícil de, de trobar a, això no tenim en casa en el mercat d'hivern mm. t'he dit jo que és un impossible sí que n'hi ha uno més fàcil seria però... que jo tinguera, tinguera una altra volta moño mira com ho veig en el mercat d'hivern, en l'estiu, encara pots anar i fixar-te en un futbolista i tal. Eh, eh, l'altre dia publicàveu que el València en estiu anar per De Brija, per el, el eh, central, crec que és de la, sí. holandès, crec que mhm. jugant a l'Atxo, és possible, o en el Nàpols, no recordo, a la, a la B, sí. que, és, que és un central també de jerarquia i tal, però que ara per molt que no és que vagis en 30 en que vagis en 60 ara a l'hivern no te van a soltar la banda està lesionat no, o sigui, que... però quan, quan dic, Brick dic qualsevol central de jerarquia això... que vulgui estar ara no te van a soltar en hivern el que vas a comprar és el que van a vendre Manolo queda clar que simplificant-ho tot molt molt molt a l'extrem uh mhm. -huh. eh, la greu la errada més greu és la marxa Otamendi no s'ha sabut eh, contrarrestar és evident que qui ha vingut per a pal·liar la baixa Otamendi que és Abdenur no està donant no la meitat, ni el 2% de rendiment... I, i, el, 100, i el 100% possiblement és impossible. O sigui, no n'hi ha una no, persona no, no, no, en el món que podia eh, substituir el 100% era de la peça no, que encaixava ahí. Però és que, és que, és que ha arribat... Ja no és que siga millor o pitjor el xor és que no representa el mateix en l'equip no, no. per a res Entonces, el liderazgo que arrastrava a, a, tu, la imatge que arrastrava això ho has perdut mm -hmm. i, i te fa falta eh? Bo. és que n'hi ben jugadors que limitaven a ell i se creixien també que era diguem, un mèrit inclús, o sigui, no el que jo fa, sinó el que transmitisc el que motives de més, i ella ho feia, ella anaven a l'ataque i quants, quants centrals també Mira, fins i tot el caràcter <coughs> o també era complicat, a part també diguin eh, Abdelul ja li agarrat la matrícula de vestidor, sentat mal alguna cosa, eh, o també no era un tio que fera vestidor, eh? o també arribava a Paterna, no, no, bola, no? se canviava, entrenava com un animal, acabava d'entrenar-se, se dutxava i a casa els diumenges a jugar. No feia amiga, feia amiga en algun dels argentins, però tampoc, vull dir, però se notava que anava menys a la seva bola a nivell egoista de lo que va este. Mira, Hasta, fins i tot en això, que si és cert que cap dels dos feia, feia a vestidor, eren diferents. Però... Millor era això que no, quan estava lesionat de Nur, posava fotos en Instagram jugant en el Mónaco, per exemple. O sigui, això, no, eh, això ja és molt significatiu. Què esperes d'un jugador que fa això en, en, eh, en, eh, amb un Instagram Pues lo de Granada no me sorprende, pero es una decepción absoluta que el substitut de, de Otamendi siga ese home. Senyors, que podríem estar fins a les 2 de la matinada, però que tenim que acabar a la, a la una. Director de Super, Julián Montoro, moltíssimes gràcies. Don Jaume Ortiz, moltíssimes gràcies. A Vicenç Semper el, el veurem com sempre. Demà, a partir de les 3 més quart, el debat de televisió en el Murciélago. Vicenç, gràcies. Bona nit. Ens ha acompanyat Cristóbal Concada, dilluns, que està així sempre amb nosaltres, i que ja és quasi un mes dels dilluns. Senyors, ho deixem així, com deia, 3 més quart demà, Vicenç Semper en el Murciélago, de Televisió. Nosaltres, els de la ràdio, tornem a 11 i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies. Adeu i fins demà.